Окръжен съд Търгови ще осъди условно 63 годишен лекар за подкуп. Присъдата е за това, че в град Търговище, чрез общо 33 отделни деяния, в качеството си на длъжностно лице е поискал и при Елдар, който не му се полага. Общо получената сума е 3080 лева без проведен клиничен преглед лекарят е взимал решение относно здравословното състояние и работоспособността на различни пациенти, като тези си изводи е вписал в медицински протоколи. За извършеното и след признанието на подсъдимия в условията на съкратено съдебно следствие съдът наложи наказание от една година лишаване от свобода, което отложи за изпитателен срок от 3 години условно осъждане и глоба в размер на 1000 лева. Освен това го лиши от възможността да заема държавна длъжност във връзка с освидетелства на работоспособността на лица, като член и председател на специализирана лекарска комисия. За срок от една година, като за същия срок не може да упражнява дейност във връзка с освидетелства неработоспособността на лица, считано от влизане на присъдата в сила, подсъдимият следва да заплати в полза на държавата сумата в размер на 3080 лева придобити от него чрез посочените деяния. Присъдата подлежи на обжалване в наклонена черта или протест в 15-дневен срок пред апелативен съд Варна.